Эзэн бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнхний амийн үгс танд байна. Thank you. 있으니라고 생미디니 아령틀라 순슌실라 эзэмний сүржэтлэн танд байх болтугай Тэр өдрөө Есүс гэрээс гарч нүрийн ирэг дээр сууж байлаа. Түүн дээр асар олон хүн хуран амжилсан тул тэр завин дээр гарч суужээ. Хөрсөн олон чмөөрө ирэг дээр зогсож байлаа. Есүс тэдэнд холон зүйллийг зүргаалц зүйллээр айлд руу харагтун тариачин өрөөс үргэхээр гарчээ. Түүнийг үрээ цацхад зарим өрөн замын хэвээр үнсэнд шовод ирээд идчихлээ. Зарим нь чулуурхаа газар унаад хөрөсөн гүн биш төр тэрэд ороо суйрлаа. Гэвч нарыг харахад үндэсгүй учраас тэд хорчин хавтжээ. Зарим нь хогийн өргөмрлийн дүнд унав. Хогийн өргөмөл өргөж тэднийг барьж хааж Зарим нь сайн Христэнд унаж өргөд урагцаа өгөхдөө зарим нь зүү, зарим нь жар, зарим нь хүчин дахин их болов. Сонсогчид тэн сонсогдсон гэв. Шейнерин түн рүү ирэж та яагаад тэдэнд сүргэлт зүйллээр яригдаг юм бэ гэхэд тэр Тэнгэрийн хаанчлалын нөөцүүдийг мэдэх нь танарт өгдсөн юм. Харин тэдэнд өгдөөгүй. Учир нь хэнт бэн түнд ихээр өгөгдөж лэбэгдэл байх байх болно. Харин хэнт байхгүй бэн түнд байгаа нь хүртэл түүнээс аваатна. Тэд хараач хардаггүй, сонсовч сонсдоггүй бөгөөд олдогч үгүй ирж би тэдэнд сүргаард зүйлээр ярьдаг. Тэд хүмүүс дээр Исаагийн ишүүлэг биелдэг юм. Юу гэвэл тэр та нарыг сонсоор сонсоор байтал огт ухаарахгүй. Харсаар харсаар байтал огтхолгүй. Учир нь энэ ардтны зүрхэн батуурж чихээрээ дүнгөж сонсон нүдээ анижээ. Эсвгос тэд нүдээрээ хараж чихээрээ сонсож зүрхээрээ ухаарж эргэж буцаж байсан бөгөөд би тэднийг эдгээх байсан гэсэн байдаг гэсэн юм. Харин та нарын нүд харагдаг тул нүд чинь та нарын чигсүнсдэг туйлчгийн ирээдүйе. Үнэнээр би та нарт хэллий. Та нарын харж байгаа олон ишчүүлэгч зөвхөн хүмүүс харихийг хүссэн авч хараагүй. Цонцгий байгаа тань цонцгийг хүссэн авч цонцоогүй юм. Тиймээс тариатны сүргээр төвжүүлэлээр ямар утгатай болохыг сонсогдсон. Хэн нэгэн хаанчлалын тухай үгийг хаанчлалын тухай үгийг сонссон авч үл олгоовол 21-р нь ирээд түүний зүрхэнд юу сургацсныг билан авдаг байна. Энэ нь зам хивээр үнэгсэд юм. Чулуурхаа газар үнэгсэн нь үгийг сонсоод тэр даруйда байр тагаар бүтлэн авч харин өөрт нь бат хүнс байхгүй төр төрөөр байдаг аж Үгнээс болж хавчлаа Израиль зовлон тохирдоход тэр дөрөө үнтэй. Хагийн өргөмлийн дунд үнэснэн үгийг сонсдог. Харин дэлхийн зовнил болоод Эдбалгийн хүүрэмж байдал нь үгийг шахан залруулахад энэ нь үр жимсгүй болдог. Сайн хүрэсэнд хүнэснэн үгийг сонсдог ба голдог нэгэн байх бөгөөд Тэр нь үнэхээр үржимс гардаг. Таримэн зо таримэн жар таримэн гүци дахи авчрах болын гэзэл тав. Эцний үг. Христ нь сашаалтай тань байх болтгой. Сэмэцгэн үү 자, 오늘들은 예수스 다리아치니 수르가 줄릭 발치신데 다들이 줄릭 사양을 했으노 ирэн болгосон тий. Үнийг заавал олгох хэрэгтэй. Тий, олгохгүй бол тий хэнийг нь хорон нэг нь ирээд бидний дотор суулгасныг авчна. Тий. Тэгээд тариацны нь хэн блэ? Тариацын Есүс. Тэ? Есүс бас тэнгэрээр план. Тэгээ өрөө нь юу блэ? Өрөө. Бид наруу Бурханы тэнгэрээр планы үг бэ. Үгс. Тэ? За. Тэгээд энэ үгс одоо цэцэг бацагаа тий бидэнд бидний сэтгэл дотор зүрхгдэж байна. Тий. Харин үнийг сэн ургууллахын тулд яаж хийх хэрэгтэй вэ? Бидний энэ сэтгэлийн хөрс нь ямар байдалтай вэ? Тий. Калхийн хав шиг байвал тий шууд ирээд аваад явна Тийм. Сонссон ямиг энд байна хари үнийг сэн сүлхгүй бол смэс карат мартын тий мартад юу ч санаж чадахгүй тий тэгвэл яаж өргөөлөх вэ тий чулуурхаа газар шиг байвал яах вэ Тэр энэ ямар байдал бэ? Сонсон юм. Бартгаар сонсон. Харин тий үнэс болохоор зовлонтой байгаад тий яггүй байвал аавныг зүгээр болшоод ингээд амдрал тий үндэсгүй юм шиг байна тий Үнийг тандаа сайн хадгалаад хэрэгтэй. Бас хогийн үргэлжлэлийн донд үнсэн юм нь юу вэ? Тий. Хорвот байгаа танзанс 고연 벤티 우리라고 인게 이시에 티시아와트 티 손순용 Тийм учраас за яг за гуфт найзуудтай хамт тоглоом төрөд ингээ гараад сүмд бүтүнсэг өдрөө сүмд мисал сохгүй бол үн танил биш. Тийм. Наадам учраас сүмд ирэх хэрэггүй гэд бодоод гарвал хэрэггүй бол яах вэ? Тийм. цэнгэрсэн бидний сэтгэлийг цэнгэрс болгох хэрэгтэй. Тэ? Тэгээд сонсон юмыг цэн цотод сүнгаад тэгээ цэн өргүүлэх хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ? Яаж өргүүлэх вэ? Эхлээд эхлээд цэн хадгалах хэрэгтэй. Үгүй. 탱기를 불안하니 하실랭 토가유기 묵시 민니 더터르 생알클레르때 야츠 그걸 사는 티 버터 사나트 티켓 우니 주게를 사나트 우니다고 앞서고 볼 티, 뜸이 불른 우니다고 울트그렉 때 특을 영한다인 오르벤 чинь тэгээд жимстэй болно. Эн сенс. Тий бидний амьдрал өөрчлөгдөн өөрчлөгдөн байхгүй юу? Тий. Тэгээд жимсний дотор юу байгаа вэ? Жимс жимсний дотор үр байна тий? Дайд үр байна. Энэ үр бас хүмүүст бүр хүмүүст тарааж өгч чадна. Үр хүмүүсийн дотор тэрэ тэнгэр бүрийн хаанчлалын тийм сайн мэдээ өргөөлэн тий бидний ачаар тий Тэгээд Ирийн санаацгай бидний христэн одоо ямар явдрагтай байгаа вэ? Бидний дотор ямар өөр тавьдсан бэ? Сүгдсэн бэ? Ямар өрмөл Бүргэцэвэ. Зимс гарчна. Тэнгэр брэнүгэс болгоод зимс гарчна. Үний талаар тэр тунгаан бадцгаа.